Azparneko formakuntza zentroko lau amatar gazte xartzea deliberatu du Frantziako federakuntzak. Oberenekin lehiatuko dira beraz, Malik Nyang, Andoni Ipar, Antion Luro eta Ion Sempol. Dula xe hilabete ez dutela partidalik jokatu, bainan prest izanen dila profesionalekin aritzeko. Ion Sempol arangoitzeko gibelekoa. E, Fisikuki bai, eh, la, lan handia egin dugu, la ere, zentruan eta berria antrinketan baitu entrenamenduak, eh, beraz, aspaldi entrenatzen aizela, eta gero mentalki ikusiko egia ezan, aspaldi ez dutela partida bat egin, entrenamenduak hain egin ditut, baina desberdina da beti suri izalitzea eta eta txapelketa olakoetan berze maila bat erakutsi behar da, ez da beti behar dien, beraz, espero prest izanen aizela, Ta, ala. Jon Zempolek, Julien diokatuko du xapelketa, bemultzuan ostiraduntan berean hasiko da. Eta pilotari batzu eskaz izanen badira ere. Waltari pilota utzi duelako, Cedric Luku eta Bixintxo Bilbao kolpatuak direlako, baina jasko xapelduna hor izanen da. Antxon Amulet, azken asteetan kolpatua izanagatik, aski goiz zendatu da. Ba bai, bizki kontent, konpatu nintzen belaunan uh, urte bukaeran, ta eta operatu izan iz, belaunetik eta hala ukan dut hala ilabete bat presatzeko eh, berri zongi zaiteko eta hala bizki kontenitz eh, parte hartzeko chapelkota hontan gero hala partida eh, gogorak bali maitugu hala azken punduak ikusiko nola pasatuko dutan bena buruan eta fisikoki ontsa sentitzen izor hor aurten matio ospitalekin eta hala entzatuko niz chapela atxigitzea zaila izanen da eta hala inen dugu chapela hori berri kaiteko amikusten Iaz, Peio Lajaldekin eraman zuen titulua emeletek, aurten Peio Bixente Anaiarekin ezagia izan da.